And the girls are sweet to me. Need you with my darling this car. Isan, alas, Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, Javier kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. Zure azken eh, lanaren ezautzeko egon bidatu zaitugu ona, e, eh, bai. pozgarria da, betire lan berrien deskubritzea, eta gaurkoan ere eh, ezagutuko dugu zure diska berria beste hogei izenarekin itzuli baitzara. Bai, alaxe da, eta egia esan tradizio txiki bat ere bihurtu da niretzat, Eh, hola, bi urtean behin edo, zurekin elkartu eta lan berriari buruz hitz egitea pixkat. Baino gehiu Ixuri dut du Ba, diska hontan kontatzen diguzun e, historiaz itzeingo dugu. E, eh, nola baite, eh, zure lanaren ezaugarrietako bat, historien kontatzea izaten baita, ez da? Bai, bai, bai. E, Lenguan inaki irazuk e, Bilbon egintzen e, prentzaurrean, esaten zuen, ez? E, kontalari bat edo tradizio narratibo hortan e, kokatzen ninduen berak, ez? Eta, bai, alaxe da, askotan esan dut, hemen ere, esan izan dizut, e, hor mugitzen aizela, egunerokotasun batzuentzat, batzuentzat, bai, aspergarria edo rutinario, hain rutinario den errealitate hortan kokatzen naiz, nire zaitu bat ere aspergarria gehienetan, Eta hor saiatzen naiz nire kolaboratzaileen bitartez, ere bai. E, historio xumeak itxuraz gauza ez dakit nola esan, eh, oso transzendentalak esaten ez dituztenak, baina nik uste funtzean garrantzi handikoak. Onartzen dut damuna izain beste bizizanaz Onartzen dut Esan duzu, ba inguruan dituzun kolaboratzaileak beti ere fidelak dituzuna, eh? eh bai. urte guzti hauetan eh, beti ondoan izan baitituzu, ba Mikel Azpiroz bat, bai. Mireia ere bai, ezta? Bai. bai eh, aipatu dituzu Mikel eta Mireia nikuste, bueno, Mikelen kasuan bere lana obra hontan da oso oso garrantzitsua. bera da ardatza, ardatza nagusia. Eta hor, eh, piano doinu eta moldaketa hoien gainean, hortik handi joa, ez? Agotza, historia kontatzen. Mireiaren parte hartzea ere oso importantea da. Mireia da kantari bikain bat, Mikel den bezalase, pianoan. E, gertatzen dena da, batzutan ez dela oso erresa, pues, mendikan lortzea, ez dakit, beste proiektzio bat edo, baina Mireia utzenin jauregi, oain dela urte batzuk adibidez e, eh, Cohenen omenaldian eta antze ibili zen. Eh, perla batalla mitikoaren ondoan, biak koroak egiten eta eh, maila, maila berean ez. Oso kantari oso hau txederra du eta gainera asko gustatzen zein interpretatzen duen. Onartzen du damuna zain beste bizizanaz Zaintzen dut, zainbeste bizi dain bizizanaz piano aipatu duzu. Bai. Oinarri ba funtseskoa dena. Bai. beste instrumentu batzuk ere gehitzen dira, ezta? Pintzelada ezberdinak ikusi al izango ditugu diskantzear. Bai, gogoratzen bazara aurreko diskoan piano eh, ja piano zen bai. eh Biluziagoa zen edo. Biluziagoa, baina pianoa zen eh sea no esan, es eh Instrumento nagusia, behintzat. Beste modu poetiko bat, <laughs> bat bilatzen ari nintzen, baina bueno, instrumento nagusia. Eta hori gontan ere bai, baina zuk esan bezala e, horra saltzen dira hori gontan erdi brometan esaten nuen eh, elkarrizketa batean prentza horrean ere aipatu nuen, bueno, hogei urte bete direla kanta gintzan, beste asko musika gintzan, baina kantari bezala kantari gisa hogei urte bete diren hontan, ba, alako menalditxo bat ere nero buruari egin diot eta kolaboratzaile batzuk ekarri ditu lujoskoak pentsa gorka adibidez e, saxofoian da momentu hontan Espainiar estatuan, bueno, ja hiru lau aldiz eman diote musikarien elkarteko saria, e, musika musiko honenari da saxojole gorka benitez ikaragarri bat nik uste oso lan ederra egin duela diskoan. Eta gero Chris Hayes dago, e, Amerikarra, Euskaldo Matzuk ere bai, ez ditugu bakarrik aipatuko Amerikarrak, e, hor dago Joseba Tapia, Trikian, kantu batean, badago Xabir Zeberio, biolinan, eta gero e, gomidatu berezi bat, e, bai, mm, usia, hori da e, kantari galego bat oso... Galizian eta ez, bakarri Galizian, e, folk musikan instituzio, instituzio bat, usia, ez dakit nola esan, e, historia luzeko kantaria, abotz zoragarria duena, eta hor, abestu du Xavier Leteren, hemen inguru ontan maitatua izan den, eta den e, Xavier Leteren poema bat, azken liburuko poema bat musikatu dudana, pues usiak zatitxo bat galego e, abesten du. Mhm. Galdeinez arzaitzen zure loari Galdeinez eldaden egun berriari eldaden Esan duzu, zure buruari omenaldi bat egin nahi izan diozula nola bait, izta, bueno, edo, gombidatu ahondi, eh. bai, bai, baina importante izan da, e, hogei zifra hori, Piskat, beste hogei esanaz zara, nola ere, ba, hogei urteko, ez, e, ibilbide horri, ba, segida emateko naia azalduz, baina beti ere hogei urteko ibilbidearen aberastasuna helaraziz. Bai, bai, ondo, ondo azaldu duzu, ni ari niz izaten eh, beste hogei hortan edo horren bitartez mm, bilatu dala pixkat e, eh, dezio baten formulatzea, ezta? da? Dezio bat formulatzea, esatea, bueno, olako, gainera olako kopuru borobilak eta betetzen direnean, hori psikologo batek berela esango dizu, ez? Adibidez, galera handi baten aurrean edo, e, olako kontrako zentzuan ere daiteke, eh? osea, posa hundi bat edo bizitu duzunean, esan edut urte mugak eta ez dira gizakia besterik gabe asmatutako eh, tontokeriak ez, ez, ez, tontakeriak ez dira. Badute zentzu bat eta badute tradizio sakon-sakon bat eta oso antropologoek oso ondo azaltzen dute, ez da? Orduan, ari naiz luzatzen, esan nahi nuen, e, urte zeo zer berezia egitea normala dela. horrengontan ni saiatu naiz adierazten, nire urte muga hori e, esan nahi nuen etzela izango urte mugen nostalgiko bat, naiz eta nostalgia puntutxo bat egon, baina gehien bat nahi nuen aurrera begiratu eta esan, hemen daude, bueno, froga hor dago, e, eh, amar berri diskoan, ez? Osea, nik martzan jarraitu nahi dut, hor segitzen du nire lana, eta... Luzatu nahiz pila bat, ez? Ez, ez. <laughs> Segi, segi. Hori ze esan nahi nuen. Hori ah. hori izan da pixkat beste hogei, hogei ez dira izango, ja, urte batzuk baditugu, baina bueno, da esateko eh, aurrera eh, momentu zaila dira, hau elkarrizketa askotan esan dut eta barkatu errepikatzea, baina momentu zailak dira, baina aurrera jarraitzeko borondate hori badaukat. Eta segitzen duzu, historiak kontatzen, historioak kantatzen, eta idazle, e, idazlen e, lumaz baliatzen, idazle haundiak ere agertzen baitira e, diskauntan. Nola izaten da, aukerak eta zenolako historiak kontatzen dituzu diskauntan? Esango nuke batetik eh, jarraitzen dudala nire oizko hildortatik, e, eh, leno ere aipatu dugu, eguneroko bizitza, intimidadea edo deitzen diogun askotan, ez? Kantari intimista naizela eta esaten da, eta bueno, intimista nire asko interesatzen zait gure barne mundua ize, izeber hoietan azaltzen ez den zera hori, guzti hori, oso ondila da, oso potente, oso indartsua, baina ikusi ez da egiten. Neri guzti hori asko interesatzen zait, eta gaina Euskalduna zenez, eta hemen hainbeste arazo ditugunez, diru, ematen du gazte jendearekin eta itzegin da orain gutxixiago, baina nik uste dut izaten ditugula arazoak gure emozioi gure barne munduari buruz hitz egiteko ba hor alegin handi badago baina e, berezitasun batekin e, azken diskoan egoera sufritzen ari garen egoera hau azken laupa urtetan ba hori ere azaltzeko edo nolabait e, islatzeko eskatu nien, ez da? E, idazlei, nire oizkoia ekipo osatzen dugu, nolabait, eta eskatu nien horixe, hori ere ahal izan ezkero e, kontuan hartzeko. Batzuek kasu egin eta beste batzuek ez. Ez gara, xeetasunetan <laughs> geratuko ez da. Eta idazleak eh, aipatu dituzu, baina eh, esango ditugu nortzu diren ez da. Ah, ba, ah, arkaizka, bai. Eta, eta norgeiago? Bueno, arkaitze, arkaitze ere, begira, tontoka tontoka hor hor dago ez dakila hogaren bosgarren diskoa ja oizko bai. beste batez, ez inak irazu nola ez inak irazu ez, ez, diz kasu zipitzik egin enuen eh, espero ere ora, bera olakoa da <laughs> eh, bai. askotan esan dute mentxe bertan ere bai oso misterio mm. misteriotsoa dela berak ez du publikatzen eta mm. kasu honetan ere zuk esaten badiozu baizu krisi deitzen dioten eta beste batzuk e, iruzur deitzen diogun egora hontan aber pixkat izatzen duzun berak bere testuak egin ditu oso ederrak eta oso importanteak krisi garaietan ere, olako, olako testuak, ez? Adibidez, bildurrari buruz testu zoragarri bat. Hor dago lurdez, lurdez oina ederra, bigarrenez, atxaga beste askotan bezala, hor dago Jose Luis Padron, beste behin ere, e, leteren testua aipatu nahi nuke, leno ere mm. aipatu dut, baina insistitu nahiko nuke, zenik e, letekin dakizunez, harreman ondile izan nuen urte askotan, izan nintzen bere soinu jolea, zuzenean, diskoetan, eta laguna ere. Eta komentzituta nago eh, nonbaitetik ikusten badu edo entzuten badu edo pozik egongo dela e, nonago, ez, kantatzen zuen, ez? Ba, bueno, nonago hor, eh, nonbait baldin badago nik uste du pozez entzungo duela mm, bueno, bere testu horrekin egindako kantua, ez da? Eta baten bate aztuko zitzai, seguro, baina bueno, gutxi gora bera hori dira. Egun mhm. Egun berriari Ze barregarria Ola ibiltzia Zure urtetan Sinisteak Lanak ditu Zeure izania Ba, orain e, zuzenekoetan zabiltza, ez zure bai. diskaren eh, zure diskaren aurkezten, e, eh, oharronak izango zenituen zenoko ba filina sentitu duzu zure kontzertuetan. Eh, oraingoz kontzertu gutxi izan dira, pentsa atera berria da diskoa. Mm. Nik uste dut aurrekoetan berandu xego etorri izan naizela onera eta oraingo hontan e, eh, ze bizpa hiru aste izango ditu diskonek, honek, ezta? Bai, bai, gutxi gora. Bai. Eh, mm. Orduan, bueno, justu martxan jarri berria, promozioarekin gabiltza, e, biligara Euskal Herrian, Gabiltza, e, Madrilen egin dugu, promoa eta kontzertua, bordelen egon gara. Mm. Bizia da, normalean e, lehenengo kontzertua hemen izaten dira, eta kasu honetan hola sortu delako, ez dago bestelako planik edo, ba, abendur arte ez garaziko e, Euskal Herrian. Zestaon, gero etorriko da Donosti, Bilbo, eta bueno, dugu beste, beste proiektu batzuk, beste kontzertu batzuk ere. Uh Eta hemen, zure etxean ikusi gozaitugu, irunen edo e, ondoan, ondarribin endaian. Inxala esaten dute, Marokon ere eman ditugu kontzertu batzuk, aurreko diskoarekin, eta inxala esaten dute, ez? E, eh, ojala, e, eh, ala izan dadila. E, espero ezagun baietz, e, aurreko diskoekin e, gehienetan aurkezteko aukera izan dugu, eta espero dut, oaingo dontan ere, aukera izatea. Ba, zure berri ematen segituko dugu, eh, kontzertuak aterala eta bi bitartean, ba, zure diskarekin geratuko gara. Osongi. Eta saberleta aipatu duzula, e, kantu honekin bururatuko dugu, bere letretatik hartutiko kantuarekin zein da izena? E, ororekin bakean. Ororekin bakean. Te gainera kantu hori unkigarri xamarra dela hor nola baiteko agurra ere badago, agur bat hori ororekin batean, e, eh, ororekin bakean, barkatu, bakean, bakean, eta mm, iruditzen zait ari dela pixka tiragartzen poema horretan handi gutxira etorriko zena, ez da? Mhm. Ba, Javier, beti bezala, plazor bat izan da. Netzat ere, bai, etxean bezala sentitzen naiz, eh, bakizu aspaldiko kolaboratzaile, gero bai. zurekin beti egiten ditugu, orain badaki semia ere hasia dela hemen kolaborazioak egiten, bai. eta posgarrian niretzat, eta honen opa berari, eta zuei ere bai. Ba, mi esker eta aurren arte esan gizut. Bueno, aio. Badakit udazkeneko arratsalde batian igoko naizela Irian gurutzatzen duen autobusean Kaiamango nahuela Denbora galdu batian Madre zelbeku zaitzen zuten Hauzo isilean Zijoan jendea jaisten joan baita han geltoki harri garrietan taurroneko tren baten geziak abiadura ezarri baitio karriketako gelditasunari. gelditasunari. Azkenerako bakarrik Tazken bidaiari Jetxeiko naiz nire Iriaren bazer baten Eseriko naiz annun bait Eguzkie pelari Bizitzaren nekia itortuz Talok hartuko naiz Agian betirako Azken unean bakian eronekin talokartuko naiz agian betirako azken unean bakian eronekin Ororekin bakian atravesa a cidade E que me levará no sol por o oh, barrio silandeiro Ate o oh, barrio do amor Onde xa respirarei o recendo da erva salgueira e do chuchamé. kalea. Ba, entzule, hausia izan da gaurkoak emanduen guzia, eh? Javier Muguruzarekin eh, solastu gara, zabal gaurkoan, eta interesabarin bauzue, go, bueno, hartu elkarrizketa berau, entzun dezakezuela, interneten ere, euskalirratiak.info markatzea besterik ez duzu. Eta gaur gure emankizuna, badiska berri batekin, eh, bururatuko dugu. Keu agirretxeak plazaratu baitu bere azken obra B presioaren erdigunean. Baizan ongin zule, aio. Zurekin oroitzen naiz, argia hitzaltzen. Zidaten bakoitzea Zurekin oroitzen naiz Urrutira begiratzen Dudan bakoitzea Zurekin oroitzen naiz Dezertuko gura Dezirautzen dudanean Zurekin oroitzen me up to me. Need you with my darling this car. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Ona ta bai, ez bat bete dute. Ausarta izan naiz. Mm. Kultur alea Euskal Irratietan.